la unua persona computilo en la mondo. La itala computilo programma 101 de Olivetti. Usonano inclinas reverki historion por acquiri al si meriton priciu invento. Al donan pruvon de tia miscutimo oni clare trovas en la filmo Jobs nun tut monde lancita per megalomania Hollywooda reclamcampanio. Racontante la vivon cae carrieron de Steve Jobs, la fondinto de Apple, oni sen honte hasertas che la unua persona computilo esti su sona invento. Domage che temas pri absoluta falsaggio. Gi ja estis itala invento mi mem estas pritio vida attestanto. Mi persone en la somero de 1965, de cunu jaro in antau la apero de la tiom laudegata Apple 1 de Jobs, vercadis in sur la persona computilo programma 101. Antau quasi o quinde chiaroi, malgranda schipo ce la itala firmao Olivetti, absolute pioniere successis fari ion tia tempe necredeblan. Crei computilon suffice malgrandan por scribo tablo, cae useblan fare de normalai homoi. Temis pri programa 101, vere la prapatro de ciui personai computiloi en la mondo. Por disfunde compreni quiom revoluzia estis tia computilo, oni devas rememori che quiam zi estis presentita in 1965, tiama computilo aspectis ciel aro da grandai shrankoi, ciui plenigis chambregoi. Nur mal granda elito de blanche chitelai specialistoi havis all'ilia liron. Oni, do, povas imagi, chiom sciocca estis la necredeble drasta shangio de paradigmo, chiun la programma 101 causis en la tiama computi la mondo. Iam ec de la comenzo de la sesdeca iaroi Olivetti clopodis concurrenzi cun la usona i firmegoi per productado de computilegoi, ciui rigardita ciel exteruloi fare de la usona mercato, havis iom limigitan successon. Sed Roberto Olivetti, tiam generala directoro, celis ion vere revolucian li revis pri creado de computilo por scrib tablo, suffice malmulte costa ca usebla fare de normalai homoi. Tio facte estas la plena difino de persona computilo. Li confidis la proiecton alla chef ingegnero Pier Giorgio Perotto. Vidu lin cum barbo ca li faro e ci sube en la foto, quo electis du iunain in esploristo in qui el in Gastone Garziera malanta uli en la foto ca Giovanni de Sandri dextre de li La tuta ideo estis frenese ambizia ili et nes ciis ciu gi esto sentute realigebla Indas rememori che la unua microprocesilo aperis sep iaro imposte, char la componanto de la tiama computilego estis tion grandai, la tri inventistoi estis devigitai reinventi ilin por enmeti ilin en apparaton iom pli grandan ol scrib machino. Unue ili el trovis cae creis etan memoron, viduci sube maldextre, decoble mal pli grandan ol la i memor moduloi. Alia genia el trovo estis creado de comforte usebla magneta bendo carto, viduci sube dextre, por conservi datumoin cae programoin, poste tre simple activeblain per premo de butono. Ella invento de la magneta bendo carto originis ciui spezai magnetai vasoi por personai computiloi gis la nunai ne fixitai discoi. Al dona seriosa de fio estis crei cieleble leble plei simplan computilan lingvon, por programado de computilo anca ufare de normala usanto. Gi consistis, viduci sube, el malgranda aro de decvino da instruccioi, facile lerneblai de novai nefaculai usantoi oni ufficiale nomis la novigan personan computilon la programma 101, ine en la Itala, cae en aprilo 1964 di estis fin preta. Bedaurinde, giuste tiam, pro tre gravai finanzai problemoi della firmao Olivetti, ciui elektronicai proiectoi estis forvenditai alla usona colosso General Electric por eviti la forvendadum de la programma 101 cune cun la tuta electronica faco dia schipo ruse redifinis din electromecanica calcul machino l'aula tradizia i productoi de Olivetti anstatau electronica computilo Tamen la nova i de la firmao definitive taxis che tutte ne estis mercato por machino ti el stranga kiel el programma 101. Bon chance se tutte flanche Olivetti presentis gin kiel el duarangan producton inter sia i tradizia i calcul machinoi en octobro 1965, de Queen en la fama monda foiro de Nov York. La programa 101 rapide farigis unu en la cefai y de la tuta foiro. Pro popola massa postulo Olivetti ec productis gin grand scale, cae pli ol quardec miloi da programa 101 estis venditai en la sequa iaroi cefe en usono. Estas amuse pensi che tion malgranda schipo de italai inventistoi per ilia cindrulina computilo en conducis la erraon de personai computiloi en la mondo. Brave!